بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله المطلق والمقيد المطلق والمقيد تعريف المطلق قال المطلق ضد المقيد شيء قید شده مقید شده به یه چیز بسته شده به یه چیز به یه چیز مقید نشده مطلقه یعنی رها شده از مطلق مطلق یعنی رها شده اطلاق شده یعنی رها شده و اصطلاحا ما دل على الحقیقت بلا قید اون چیزی که بر واقعیتی دلالت بده بدون قیدی كقوله تعالى فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس این رقبه مسلمونه مسلمان میشه کافر میشه ذکرش میساق میشه اونساش میشه چه بخواد زن باشه چه بخواد مرد باشه و ما بقی و تحریر رقبه خدا مقیدش نکرد مثل همون قبلا هم داشتیم فربح و فربح بقره خب چه فرقی بین مطلق و مقید حالا اینجا ما چیزی مطلق داریم دلالت بر حقیقت بده بدون قید شم... عام هم داریم چیزی که دلالت بر شمول بده شیخ معتمین رحمه الله جای دیگه خارج از این کتاب یک سری فرقها را بین مطلق و مقید ذکر میکنه مطلق برشید مطلق و عام یک سری فرقها بین مطلق و عام ذکر میکنه اولیش که عام شامل تمامی افرادش هست افراد که دربرش گیرن مثلا بگیم تمامی این کلاس تمامی کل این کلاس همه رو در بر میگیره ولی مطلق نه مطلق این دلالت رو از باب بدل داره نه از باب شمول چطور مثلا چون با مثال این مثال واضح میشه وقتی که بگیم اعتق رقبه این مطلقه اعتق رقبه یکی بخوند یکی یا بخونید بگم بخونید این همه بخونید این الفاظی هست که با اون سیاق مشخص میشه حالا عرب چگونه استعمال کرده و چگونه به کار برده به خاطر همین با توجه به لغتشون قواعدشون در برداشت تأثیر داره پس هر وقتی که بگیم اعتق رقبه یعنی هر رقبه که الان ما داریم فتحریر رقبه چه مرد باشه چه زن باشه چه مسلمان باشه چه کافر باشه همه در بر میگیره اما وقتی که عام باشه بگیم اعتق الرقاب برده ها رو آزاد کن اینجا عمومه یعنی شخصی اگر برده داره مثلا به یک شخصی بگم تو برده هات رو آزاد کن یعنی تمامی برده هاش رو باید آزاد بکنه اعتق الرقاب مثلا اگر مثلا در اون زمان ها که برده نیست مثلا بالفرض اگر بود اگر کسی مثلا فلان کار مثلا اینجا اگر بود فتحریر الرقاب من قبل تحریر الرقاب اگر بود الرقاب یعنی شخص اگر این کارو کرده بود باید تمامی اون برده و کنیساش باید آزاد میکرد این عمومه دلت بر شمول میده مادامی که استثناء در بارش حالا مثال ها مثلا به فرض بازم از مثال هایی که زده میشه مثلا اکرم طالبا ولا تکرم طالبا اکرم طالبا طلبه را اکرام کن یا طلبه را اکرام کن این طلبه چیه مطلقه با یکی هم حاصل میشه نکره هست در سیاق اثبات اکرم طالبا لا تکرم طالبا لا تکرم طالبا نکره در سیاق نف عام یعنی هیچ کدوم از طلاب را اکرام نکن لا تکرم طالبا یعنی هیچ کدوم یعنی هیچ کدوم رو اکرام نکن از جمله فروقی که ذکر میشه یعنی اصولی ها ذکر میکنن بین مطلق و عام میگن مطلق در صفات اوصافه و عام در ذوات مطلق همیشه نکره هست مطلق همیشه نکره هست اما عام شاید نکره باشه شاید اسم موصول باشه و و اون مثال هایی که ما معرفه باشه معرف به فلان باشه مثال هایی که ما از این کتاب خوندیم لازم نیست که نکره باشه ولی خب اگر میشه هم نکره باشه اونم در سیاق نفی ولی مطلق همیشه نکره هست حالا فروق دیگری هم هست ولی خب دیگه همینقدر اکتفا میکنیم در بحث فرق بین مطلق و عام میگه فخرج به قول ما دل على الحقیقه على العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقه فقط یعنی وقتی که میگیم اون چیزی که دلالت بر حقیقت میده یعنی بر یک چیز خاص بر یک چیز مقید غیر مقید یک چیز که مشخص شده هست یک چیزی مشخص شده دل علی الحقیقه العام یعنی از این قول خارج میشه از, از اون چیزی که دلالت بر حقیقت میده عام که دلالت بر عموم میده شمول میده نه مطلق حقیقت حالا با مثال گفتم این مثال های تعریفی که شیخ میکنه بعد خودش مثال میزنه با مثال واضح میشه قضیه که منظورش دلالت بر حقیقت میده چیه قال و خرج به قولنا بلا قید مقید یعنی مقید نباشه اون چیزی که دلالت بر حقیقت و واقعیت داشته باشه بدون قید یعنی مقید نباشه مقید چیه مقید ما جعل فی قید من و ونحوه اون چیزی که بسته بشه مثل حیوان پاش بسته بشه یا دهانش بسته بشه مثلا به یه مثل اسب بسته بشه به یک درخت یا چیزی دیگه و اصطلاحا ما دل على الحقیقت بقید اون چیزی که دلالت بر حقیقت یا واقعیت داشته باشه با قید تعالی فتحرير رقبه مؤمنه فتحرير رقبه اینجا اینجا چی بود نکره در سیاق اثبات مطلقه درسته مؤمنه چی بود قید قید رقبه اینجا در قتل خطا هست کسی اشتباها قتلی رو انجام داد و تحریر چه باید کس چه کفارش هست یک رقبه مؤمن فخرج بقولنا قید المطلق یعنی مقید زدش میشه مطلق قال العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده يعني اگر یک نسی اومد مقید نشده بود مطلق اومده بود باید همونطور مطلق عمل بهش بشه مثلا همون که داشتیم بقره یعنی يعني هر گاوی و رقبه هر رقبه لأن العمل بالنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضي دلالتها تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك باید به ظاهر قرآن و سنت عمل بکنی تا وقتی که دلیلی بیاد برخلاف اون اصل همونه که بهمون رسیده و اذا ورد نص مطلق و نص مقید وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا إذا ورد نص مطلق ونص مقيد اگر نصي بيض مطلق نصي هم بيض مقيد وجب تقييد المطلق به بايات المطلق مقيد بشيء بشه ان كان الحكم واحدا أجر حكم يكي باشه وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد يعني أجر حكم يكي نبود مسألة مسئله فرق إن اینجا در مقابل قتل اشتباه اونجا در مقابل زهار حكم يكي حكم شن فاق میکنه وقتی که حکم فرق بکنه اشتراکی نباشه بین دو تا قضیه دو تا مسئله مختلفی باشه دیگه اینجا به طور مطلق عمل میشه اونجا به طور مقیدی هر کدوم منفصلا عمل میشه مثال ما كان الحكم فيه فيهما واحدا مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفرة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك فتحرير رقبة وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة نقول این مسألة الله نمدنا الشيخ آه، نسخه تعديل کرده هنا سورة مسألة در این مسئله اختلاف خیلی توش هست حکم یکی باشه سبب مختلف باشه یا سبب مختلف باشه حکم یکی باشه یا حکم و سبب یکی باشه یا حکم و سبب هر دوتا مختلف باشن چند صورت شد؟ چهار صورت این هر کدوم از اینها برای خودش مسائل مختلفی در اصول فقه داره اینجا مسائلی که شیخ میزنه حکم یکیه و این سبب مختلفه سببی که حکم این حکم صادر شده از طرف شرق سببش مختلفه به خاطر همین اختلاف حاصل شده بین علما که آیا ما این مطلق بر مقید حمل بکنیم یا نه فالحكم واحد هو تحرير الرقبه حكمشون یکیه تحرير رقبه هست ولی یکی تحرير رقبه مقید یکی هم غیر مقید فيجب التقييد المطلق في كفاره الظهار بالمقيد بالمقيد في كفاره القتل ويشترط الايمان في الرقبه في كل منهما يعني همونطور که در کفاره قبل ما داشتیم برده مؤمن اونجا هم در زهار هم باید برده مؤمن باشه ولی گفتن این قضیه بین علما اختلاف هست که آیا یعنی اینجا که سبب مختلفه ولی حکمشون یکی حکمی که نتیجه گیری هست بحث افق رقبه هست اینجا اختلاف بین علما هست میشه بعضی از صورت ها سورت بعدش رو بکنیم بعد من یک سورت سومی هم خواهم گفت و مثال ما ليس الحكم فيهما واحدا يعني حكم مختلفة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق اینجا حکم یکی نیست سببم یکی نیست هم حکم مختلفه هم هم سبب دزدی کرد دستش خط بشه این دست مراد چیه مچ دست مقیده دیگه درسته مقید به از کجا این قید آوردین از سنت مقید شده با چی با سنت و قول فی فئه لوجوهکم و ایدیکم الى المرافق این الی الى المرافق حالا چون اینجا گفت الى المرافق چون خدا گفت دست را بشورید در وجود تا مرافق باید دست تو از مرفق قد بکنی میگیم نه چرا؟ چون هم سبب یه چیزیه هم حکم حکم رو از سنت تشخیص میده که متفاوته با دلیل از سنت با دلیل از سنت ما دونستیم که اینجا وقتی که وسارق و سارقت و دونستیم که اینجا این حکم در بحث دوز اینه که مچ دستش قد بشه فالحکم مختلف ففي الأول قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد فلا تقيد الأولى تقيد الأولى بالثانية يعني دومي نه دومی قید میشه با مثلا بگیم يمكن حالا یا منظورش اولی با دومی يعني اونجا بگیم واحد يقول فقط أيديهما دسرة مقيدة را مقید با الى المرافق بل تبقى على اطلاقها ويكون القطع من الكوع از مچ مفصل الكف بالغسل الى المرافق اما صورت سومی که الان مثال زده میشه بحث مهمه سبب یکی باشه ولی حکم مختلفه سبب یکیه حکم مختلف باشه ما اونجا داشتیم که سبب مختلف بود حکم یکی بود درسته در صورت اولی که تحریر رقبه داشتیم سبب مختلف بود حکم یکی حالا اگر سبب یکی باشه ولی حکم مختلف مثل فرموده خداوند یا ایها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى نزدیک نماز نشید و شما مست کردید بعد الان میاد خدا میگه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم طب انجا فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم درسه اگر فلم تجدوا ماء اگر آبی نبود تیمم بکنید با خواب الان اینجا تیمم حکمش با فقسل وجوهكم وأيديكم الى المرافق یکیه الان اینجا سبب متحده رفع حدث درسته حکمشون چی حکم تیمون با حکم یعنی بحث مسح دست و شستن دست با هم یکیه سبب رفع حدثه درسته حدث شخص دچار حدث شده وضو شکسته میخواد وضو بگیره آب نیست بدلش تیمم در وضو تا مرفق در تیمون شافعی ها استناد میکنن به حدیثی هست موضوع که عمار روایت میکنه که مس تا آرنجه ولی که این حدیث موضوعه بعضی گفتن منکره ولی خب هیچ حدیث صحیح نداریم حدیث صحیح حدیث عمار زدن دو تا کف دست و بعد مس کردن دو تا موج و کشیدن به صورت این نص ثابت صحیح چنانچه در سنت اومده پس ما با توجه به قیدی که در سنت اومده بود با توجه به قیدی که در سنت اومده بود این عید یکم را بر چی هم کردیم این عید یکم دومی که در قیام اومده بر چی هم کردیم بر مچ تا مچ حالا یک سوال فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم ما اسفل الكعبین فی النار ما اسفل الكعبین فی النار ما اسفل الكعبین عام یا مطلقه ما اسفل ما اسفل درسته عام هر لباسی زیر که چیه در جهنم شخصی باید عقوبت ببینه خب اینجا الان ما داریم حکم حکم اسبال با توجه به این حدیث داریم چی؟ چون عقوبت در براش اومده حکمش حرامه خب جای جای دیگه داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من جر ثوبه خیلا لم ينظر الله الیه مقید شد خاص شد خاص شد خيلا که خیلا درسته آیا میشه اون عموم را به این تخصیص داد میشه گفت من جر ثوب خيلا و ما اسفل الكعبين هر دو یکی از لحاظ حکم هر چون یکی هن خیر یکی نیستن چرا چون عقوبت فرق کرد چون عقوبت یعنی منظور مثال دارم میزنم که همونجور که در بحث مطلق و مقید داریم در عموم و خصوص هم داریم چون عقوبت فرق میکنه ما اسفل الکعبین فی درسته عقوبتش یه چیزی دیگه است حکمی خدا بهش داده یه چیزی دیگه است لم ينظر الله الیه یه چیز دیگه هست درسته به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و در موطع امام مالک داریم که که این حدیث مانع حمل عموم بر مانع حمل عموم بر خصوصه حدیث خیلی صریح واضح شفاف در موطع امام مالک با سند طلایی ثابت و صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ازار المؤمن انصاف ساقه ازار المؤمن انصاب ساقه ازار مؤمن نصف ساقه نصف ساق یعنی بین زانو و بین کعب قال ولا حرج بينه قال ولا حرج او لا جناح لا حرج او لا جناح و بین الكعبين یعنی مشکلی نداره بین نصف ساق و کعب یعنی اگر پایین بشه مفهومی که برداشت میکنه چیه مشکل داره نداره اگر پایین مشکل داره خبر این مشکل چیه دنبال حدیث ما اسفل الكعبين في النار قال لا حرج او لا جناح بينه وبين الكعبين وما اسفل الكعبين في النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه اینجا حب عوض میشه نمیشه واو یادتون هست اون واو درسته وقتی که دو تا جمله مستقل بشن و وسطشون بیاد کلو من ثمرهی یک جمله مستقل معنای خاصی داشت و آتو حقه یک مسئله دیگه بود درسته؟ پس ما اصل کعبه یه چیزیه و یک حکمی روش هم مترتب میشه درسته؟ پس ما دو تا قرینه داریم که اینها با هم دیگه جمع یکی این که عقام متفاوته درسته و یکی این که اینجا واوی اومده که دو تا جمله را از هم دیگه دو تا جمله مستقر را از هم دیگه فصل داده جدا کرده دو تا جمله را از هم جدا کرده غیر از این که این معنا را مفهوم مخالف هم که میگیریم تایید میکنه قال لا حرج او لا جناح بینه و بین الكعبین پس این مسئله خیلی چون که از دوستان تذکر داد گفت که شیخ شما مسئله اثبات رو گفتید ولی کاملش نکردید دیگه از این باب بحث اصولیش که جمع بین احادیث هست دیگه از این باب اشاره کردم نه کنید یعنی انسان مؤمن یک حدیث یعنی اگر شما من حالا خارج از این دو تا حدیثی که بعضی ها شاید تو ذهنش توهم ایجاد بشه یعنی اگر انسان نگاه بکنه به تهدید و وعید خدا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند إن الله لا يحب المسلمين يا فلان ارفع إزارك فإن الله لا يحب المسلمين إن الله لا يحب المسلمين خذ مصبر رجل سدره قال لهم طرف اسلام نه ابو بکرم ازارش با این كان يتعاهده لا غير بوت يت... مصبل نبود الأسلام كان يتعاهده يعني ازارش پایین بوت بلا میکشید اونجا در حق اون کسی که مصبل نبود و گاهی پایین میومد گفت که چی انك لست ممن یفعله اين این از عمد و خيالا از انجام داری نمیدی خودش داری میاد پایین کلمه یتعاهده واضحه که چی مسبل نبود واضحه که چی مسبل نبود و بعد تو خودت با او قیاس میگیری و بعد تو خودت حکمت را با حکم رسول الله در نظر میگیری از کجا میدونی کب داری یا کب نداری میگه کبر یه چیز ملموسی همین که انسان حق را نپذیره میتب چیه غمت الناس و صحف الحق حق رسول الله صلی الله میگه همین که شما حق را نمیخوای بپذیری همین که شخص نمیخواد از رسول الله الگو بگیره میگه رسول الله ازارش نصف ساق نبود حالا من میگم نصف ساق نمیتونه اشکال نداره تا کعبه چون خدا من در قرآن در قرآن نمیگه لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه در شما در رسول الله الگوی نیکی هست خب چی میشه اگر انسان چی میشه انسان الگوی رسول الله صلی الله علیه و باشه این بحث خیلی مهمیه که خیلی ها در این مسئله مشکل دارن و این حدیث که فرمودم از رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله یحب المسبلین خصوصا در زمان از اصحاب رخ داده بودی که از اصحاب ازارش با این اومده بود این قضیه یک نوع وعید یک نوع تهدید ان الله لا يحب المسبلین قال المؤلف رحمه الله المجمل والمبين تعريف المجمل المجمل لغة المبهم والمجموع منظورة مجمل ايه چیز کلی یعنی چیز كلي مجمل واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره يعني اون چیزی که مقصد از اون مشخص شده نیست نه در تعیینش نه در وصفش نه در مقدارش مجمله مشخص نیست مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض وبين الطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل والمطلقات يتربص يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ألا إن ستفاكي يستحيث إن قرء در لغة عرب هذا تطلق تا اطلاق مرجح چیه حدیثی که تعیین بکنه بیاد این مجمر را مبین بکنه و مثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى واقيموا الصلاه مجمل واقيموا الصلاه نماز برپا داره خب چه نمازیه چند رکعته چه وقتیه مقدارش وصفش زمانش مجمله فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان ومثال ما يحتاج إلى غيره في مقداره قوله تعالى واتوا الزكاة مقدار مشخصه در تلاش قد در نقل در نقره چقدر در شطور چقدر مشخص نیست فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان این بهش مجمل تعريف المبين المبين لغة المظهر والموضح چیزی که ظاهر واضحه یعنی مبینه ظاهر میکنه یا واضح میکنه و اصطلاحا ما يفهم المراد منه اما باصل باصل الوضع او بعد التبین اون چیزی که اساسش فهمیده میشه یا با اصل وضعش یعنی مثلا وقتی گفته شده اقیم الصلاه دیگه مشخص منظور از نماز یک هیئت خاصی یک ارکان خاصی یک وصف خاصی خودش داره یا بعد از تبیین یعنی بیاد شرح خودش تعیین بکنه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند صلوا مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء أرض جبل عدل ظلم صدق اصل يعني أصالة إن كلمات بريمون معرفة معرف آسمون زمين كوه و زمین ظلم صدق اینا همه میدونیم دروغ میدونیم شيء فهذه الكلمات ونحوها مفهومه باصل الوضع ولا تحتاج الى غيرها في بيان معناها اصل الوضع اصل وضع لغوی فرق میکنه و عرفی و شرعی هم فرق میکنه اینجا شیخ نیورده ولی یعنی خب اصل وضعش فرق میکنه که که قبلا ما اشارهش کرد شیخ که این چطور استفاده بشه و کجا استفاده بشه مثلا همین نمازی که ما داشتیم قبلا نماز در لغت یک معنای خاصی و در شریعت مثلا اقیم الصلاه یک معنای دیگری داره قال مثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى واقيموا و واتوا الزكاه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين يعني دوتا لفظ أقيموا إن صلاة وإن زكاة نماز الزكاة دوتا لفظ مجمليا كمبينا بعد بيان الشريعة يعني بعد از اینکه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم نماز بهم به چی شد با مشخص شد إن منظور از نماز چیه منظور از زکات چیه قال العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه ابق نص مجمل اومد باید همونطور عمل میشه مادامی که مبین نشده و النبی صلی الله علیه وسلم قد بین لامتی جميع شریعتی اصولها اصولها وفروعها حتى ترك الامه على شريعه بيضاء نقيه ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم اگر نياز بوده ببيانش بيان بیان هم تقدر که در مسلم داري ما من نبي الا وقد دل امته الأخير ما يعلمه له هیچ بيان نیست مگر هر چی خوبی بوده بأمتش امتش بد بوده قفته ومنم منم هر چیزی هر چیز عمومي که درسته ما يعلمه لهم همه چیز رو گفته به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و ایم الله قسم میخورد رسول الله لقد تركتكم على مثل البيضاء قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها شبش مثل روز روشانه یعنی اگر کسی بخواد بیاد بگه که دین مثلا به ریش مثلا به درد جامعه امروز نمیخوره این زمان و اون زمان فرق میکنه در صورتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبین شریعتا مبین شارعا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم این شخص اگر بخواد این چنین قیدی بر این عام بر این نص وارد بکنه که فرمودن اعف لها بیاد قیدی براش بذاره این متقبل بر شارعه این متقبل بر شاعره من الله ممن افترى على الله کذب این افترا بر خداوند بر دین خدا تو شارع خداونده وحی میکنه و لازمه شد اینه که رسول الله مبین بکنه تبیرش بکنه اگر لازم داشت اما اگر لازم نداشته همونطور رها شده نگفت برای این زمان و 1400 سال بعد حجابش نقابش بعضیا گستاخشون گل میکنه در بعض از نصوص کتاب نوشتن در بدعت بودن نقاب الله اکبر این چه جنایتیه چه جرمیه بر شریعت محمد صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین بدعت انجام دادن این دیگه کمال بیادبی با مقام نبوته میگه امهات المؤمنین میگه عایشه نمیگوید وقتی که ما حج رفته بودیم حجم که نباید محرمه نقاب بپوشه اگر نامحرم اومد اونم ام المؤمنین است ما صورتهای خودمون رو با روسریمون میپوشوندی نقاب چه فرقی میکنه با پوشوندن صورت حالا چی میخوای با یک غشابه یک روسری یک پارچه رو بندازی صورت بشه با نقاب نقابش مقیدش که بسته بشه مثلا در درباره محرمه زن احرام بسته من شده ولی که صورت رو بپوشونن شرمن نکرده و امهات المؤمنین این کار انجام دادن یعنی اینها در حج این کار انجام میدادن نه خارج در خارج از حج انجام نمیدادن از این نسی میفهمین از باب اولا اینجا که محضور بود از باب اولا خارج از اون انجام میدادن حالا چطور ما به خودمون اجازه بدیم بعد بیایم حکم بکنیم در مقابل این چیز ثابت این چیز ثابت و صحیح و وارد که زنان صحابیات وارده و از امهات المؤمنین ثابته بیایم حکم بدیم بر بدعت بودنش این بیادبی با مقام نبوته اگر نیاز بود شر میومد چی؟ تحبیل میکرد میگفت و رسول الله صلی الله علیه وسلم هر خیری بوده به ما گفته و اون چیزی که مجملش بر اون رها شده خیریت مادرش هست یعنی خیلی ها به خودشون اجازه میدن یعنی در مقام نبوت یعنی اون حدیثی میاد وارد میشه بعد میان برای خودشون یک مفهوم جدیدی اختراع میکنن یک مفهوم جدیدی خارج از اون چیزی که چی؟ بر اصلش تشریع شده خارج از اون چیزی که بر اصلش تشریع شده مثلا الان میبینیم کسانی با نهایت بیادبی در مقابل شریعت سنگسار با این کار میکنن یعنی نه اینکه مال اون دوران بوده یا حدیث رو تضعیف میکنن یا به نحوی میان میگن نه این حکمش در قرآن نیومده یک بهانه برای خودشون میتراشن این بیادبی هست با مقام نبوت مسئله ای که ما این احادیث و ایم الله قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سوا لا يزيغ عنها الا هالك لا يزيغ عنها إلا هالك کسی که زیغ بکنه پشت بده مشاققت و اختلاف بکنه افتراق بکنه از هدی رسول الله و خیر الهدی هدی محمد و خیر الهدا هدا محمد کسی بگه حدی محمد به دردم نمیخوره به درد جامعم نمیخوره حالا چی میخواد حجاب باشه چی میخواد ریش باشه چی میخواد اسبال باشه چی میخواد موسیقی باشه هر چیزی میخواد باشه بگه به درد جامعه امروز نمیخوره این شخص زیخ کرده این شخص عاقبتش چیه هلاکته کل محدثه بدعه اینجا دیگه در و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فدنا، اینجا دیگه در مقابل اون بدعتش باید حلاق بشه عقوبت ببینه حکم بر معین کنی چون حکم عام ولا طرف عوض داره نداره الله اعلم اون ما نیست ولی که این حکمش هر باشه حکمش باطله این راه راهش براهات راه هلاکه ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل این إيه سبله راهی که مخالف صراط مستقیم هدی محمد صلی الله علیه وسلم سلم باشه اون راه راه هلاکه راه نجات نیست و بیانه صلی الله علیه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا يعني شاهد بيان الرسول با قول تنها يا با فعل تنها يا با قول وفعل باشه مثال بيان بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة خدا در قرآن میگه آتوا الزكاة زكاة بني رسول الله مية در زرع در حبوبات كديمي هسان يكدهم يكدهم ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت مردم بات حج بران كتور حج بران خذوا عني مناسككم مناسكتون رازمان بگیرید وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم من منها شيئا فصلوا يعني اگر شيء ذات این آیات رو دیدید چون در ابتدای حدیث بی انهما آیه انهما آیتان خسوف خسوف که در ازای مرگ کسی یا ولادت کسی چون میگفتن که ماه یا خورشید خسوف شده به خاطر موت ابراهیم فرزند رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اینها آیه هستن نشانه ای هستن فاذا رایتم منها شیئا فصلوا اگر دیدید نماز بخونید چطور نماز بخونن رسول نماز خسوف رو چطور خون یک رکعت با دو رکوع و دو سجده پس اینجا فصلو نه اون نماز راتبه یا سنتی که با یک رکوعن این مجمل در نماز کسوف و خسوف چطور تبیین شده با فعل رسول الله صلی الله علیه و با دو رکوع و ما عدا احادیثی که در صحیح مسلم و جاهای دیگه اومده که سه رکوع در یک رکعته و چهار رکوع و پنج رکوع تمامی این احادیث ضعیفه بر بگردید به کتاب صلات کسوف تالیف امام علامه آلبانی رحمه الله که اونجا مفصلا شیخ آلبانی در تخریج نه در هر رکعتی دو رکعت در هر رکعتی دو رکوع و دو سجده دو رکعت داریم منظورم در هر رکعتی اگر گفتم یک رکعت اشتباه گفتم در هر رکعتی دو رکعت نماز خصوف اگر ادامه دور دو رکعت بعد خونده میشه ابتدا تکبیرات الاحرام و سوره فاتحه و سوره دیگر سپس رکوع سپس بالا میاد امام سپس فاتحه دوباره و سوره دیگر کمتر از سوره قبل رکعت قبلی بعد رکوع رکوع طولانی بعد میاد بالا ببخشید سبع الله لمن حمده بعد از اون دیگه میره به سجده یعنی دو تا رکوع اینجا انجام شد دیگه بعد از رکوع دومی دیگه قرائتی نیست میره بعد رکعت دوم هم همینطور فقط یک قیدی که اومده در صحیح مسلم این که رسول الله صلی الله علیه و در آخر رکعت دعا هم کردن حالا میخواهیم یا قبل از رکوع دومی رکعت دوم یا بعدش باشه وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا أي إذا رأيتم شيئا من هذه الآيات فصلوا ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه, بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل الكعبة فكبر الحديث هم صلوا كما رأيتم من يصلي مثل من نماز میخونه خودش رو به قبل نماز میخونه وضو میگرفتن هم از طرف دیگه اینجا این صحابی که اشتباه نماز خون و صدا تصحیح کرد با قول خودش و با قول نشون داد بهمون نماز خاصی بخونی رو به قبله بگی وضو بگیر شروط نماز را به این شخصی که در نماز اشتباه کرده بود گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم و کان بالفعل ایضا، یعنی جای به فعل تنها كما في حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي روي منبر میسن نماز ركوب ميكونان سجده ميكونان میاد پایین دوباره میره بالا تا صحابي صحابه رسول چطور نماز میخونه چرا این کارو کردن تا شما بدونید من چطور نماز میخونم ظاهر و معبلش انشاءالله الله به جلسه بعدی تو همین قدر فعلا اکتفا میکنیم صلی الله علی محمد و علی محمد